umuganda wabo mu kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro karadiridimba Medar niyo nkuru kuri mikro reka ndabaramutse nongera ndabaha nikaze bakunze mubandanya gutega biri ibiganiro bya radio isanganiro nkuko mubimenyereye imisi ya Mungu nkano mango mukurikirana ikiganiro karadiridimba gihakajyo kanya abarundi bari hanze y'igihugu kugira nabo bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cy’amavukiro muti rero uno munsi tugaruka kuki uno munsi turabira hamwe uruhara rw'abarundi baba hanze mu iterambere ry'igihugu haba bakora ibikorwa ku gatwe kabo eka canke ababicisha mu mashirahamwe atandukanye hano mu gihugu rero hari umwe twabonye namwe mwabonye yatanguye umugambi w'uburimyi bwa kijambere hakoreshejwe amamashini aho naho ni mu bumanuko bw'igihugu cacu mu ntara y'amakamba neza neza muri komine ya nyanzarake akaba ariwe twatumiye hano kumure atubwire uko biri haba ku gatwe kiwe eka no kubwo aya mashyirahamwe basanzwe bahurikiyemo ya diaspora y'u Burundi kugira twumva aho iterambere rigeze iyo rija eka nico benaya maproje canke bene bino bikorwa bakorera mu gihugu bishobora gufasha mu iterambere ry'igihugu nuko rero Eric Uwimana akaba ari waza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro nkuko mwavyumvise mu ntango mutanguza akamenyetso ko guteranya hama majana 257 n'indwi gucyo mushire ko izo nimero hariho ni nimero bita ushobora gukoresha kuri WhatsApp canke call haje telefone kuri WhatsApp utanguze nyene akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mu busa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu samuel ndayiragije niwe turi kumwe hano si ubwa mbere mutwitaba iyo tubarondeye akenshi muraza turabaramukije turongera tubaha n'ikaze muri karadiridimba murakoze ndabashimiye ko mwongeye kutwiyumvira ko kuri uno munsi mhm. hama aho hose rero nagiye nagira amahirwe yo kuba umurongozi Eh, hanyuma ngaha ayi mu burundi naratanguje nongera ndarongora ishyirahamwe ryitwa ardide ryaba ari ishyirahamwe ryitaho abahungutse hanyuma nyuma yaho nagiye muri amerika nk'uko babivuze eh, nashyitse ndongora abarundi ba muri arizona eh, bahurikiye mu ishyirahamwe baho inyuma yaho twarakoze ibikorwa bitari bike byo gukundisha abana bavutse n'abandi bavukiye hanze y'igihugu ururimi rw'ikirundi Eh, mwo mugambi wo kwigisha abana ururimi rw'ikirundi twahaboneye byinshi naho twabonye yuko bikenewe ko bitogarukira muri arizona naha rero twatanguje eh, ishyirahamwe icyo gihe ryahoze abarundi bose muri amerika bidi usa mu nyuma eh, ntibyagenze neza nk'uko twabyifuza naho rero twabandanije turakomeza muri dikobo Mm-hmm. Eh, dekobo rero ubu ni ryo shyirahamwe nserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi benshi baba muri amerika ishyirahamwe riharanira iterambere ibikorwa ubumwe no gufashanya kw'abarundi bari muri leta zunze za amerika naho rero nk'uko mwari ejo twari dufise isabukuru dukunda uburundi aho duhamagarira abarundi baba mu burundi n'abamahanga kwiyibutsa gukunda igihugu cyabo no kugikorera ejo rero manje gushimira abo bose bitabye nshimire RTNB twakoranye cyane nshimire na Ogas Burundi ari mu Barundi barindye ururimbo rwatumye twiyumvira gukoresha iryo sabukuru dukoreye kuri icyo kivugo dukunde Burundi kuko biri mu rurimbo rwiwe rurimbo rwiwe avuga ngo ibihugu twirukira rya diaspora y'u Burundi ego sanzwe ndi n'umuvugizi eh, w'ishyirahamwe diaspora shyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga muri rusange ariko uno munsi turi tukubona ku rubuga ukora ibikorwa umengo ni ku gatwe k'iwawe ikiri inyuma n'igiki Ego muri rusange ndi umurundi aba mahanga ariko nti hari ivyo nkora nk'ikirahamwe hari ivyo nkora nabandi mugari nibyo nkora ku gatwe kanje ibyo ntibisanzwe eh, hari ibyo nshoboye gukora ndi umwe ndabikora eh, mu kurindira ko abandi kumbure eh, bashobora kuza tukabikorana ntikibuza yuko jewe nshobora gutangura kubikora mu gihe mfise ubushobozi n'ububasha bwo kubikora Mm. ariko ko mm. muri kibazo nagira ndabaze kandi kucisha naho ni nibiroroshye kuko usanzwe uri mu nzego hari n'abandi tumaze kubona hano mu gihugu bariko bakora ibikorwa bafise imigambi ubona ko iri hejuru yishira hamwe nta kitagenda canke eh, mu gice no kubwira uko ishyirahamwe diaspora rikora kandi rifite ibikorwa byinshi rimaze kurangura eh, nkaca ndakwibutsa yuko n'ubu abarundi bose baba mu mahanga turi muri ya ndwi yaduhariwe guhera mu ndwiza eh, kuva ku itariki cumi n'indwi kugera ku itariki Eh, cumi n'icyenda tuzoba turi igitega eh, turi ko turaganira n'uburongozi bw'igihugu eh, kugira ngo oh, turabire hamwe ibyo abarundi b'amahanga bashobora guterera cyangwa bamaze kurangura ariko kandi turabe n'ingene twashobora gufasha cyane mu iterambere ry'igihugu mu ijambo rimwe rero iyo umuntu akoze igikorwa ciwe kiguma ari iciwiwe mugani kigaruka ntikigaruka ngo kirute ngo kirute ibikorwa by'ishyirahamwe cyangwa ngo byitwe icyo gikorwa eh, gisuzuguritse ngo kubera ko kitakozwe mu hmm. izina ry'ishyirahamwe atari ikinyegeza samuel imigambi ya vuba ya diaspora y'uburundi n'iyihe mubona iri imbere uno munsi abarundi bashobora kuvuga bati uko biri kose hari ibizokorwa narijya turi no muri icyo bise bije porogaramu ubona ko uburyo bukenewe kumbure bwuvuye eh, mu barundi basanzwe mhm. baba hanze nk'uko tubibona mu bindi bihugu byo muri afurika hariya ah, icyo gihe kare twabigira tutarabye abanywanyi ni bande ariko ubu biriko birakogwa twisunze abanywanyi b'ukuri ba diaspora ndundi ni ukuvuga rero bikogwa e, biriko birakogwa kandi e, bimeze neza ikindi ugaruka ko e, diaspora turi ko turitabira kandi twaritabira kamo kanyine cyubahiro umukuru w'igihugu aha duhamagarira twese abarundi muri wa mugambi w'idolari rimwe hari ibintu byinshi n'imigambi myinshi iri kirategurwa itarajya mu ngiro eh, kumbure ntirashika ku musozo mugabo ibikogwa biracakogwa ibyakozwe byarakozwe imigambi iracakogwa byinshi muzovyumva ah, kumbure ngira ngo niyo twaba turi igitega niho tuzogaruka tugatanga raporo nyakubahwa perezida Eric azotanga raporo y'ibintu bikuru bikuru byagiye birakogwa mu mwaka uheze muri diaspora ndondi studio nk'uko twabibabwiye mu ntanga marara abarundi hani iwacu ibice birenga mirongo icyenda babayeho mm, kubw’uburimyi n'ubworozi hama twabonye mutanguza kumbura umugambi w'amamashini mu bumanuko bw'igihugu muri komine ya nyanza rake eh, ubwa mbere hoho murabye amikoro ya bene burundi mukaraba n'ubwo buhinga mwabazaniye mbe murabona ko koko bishoboka ko ibijyanye no kurimisha ibi byuma by'amamashini mu kibano hari kwa banyakuri iwacu bikunda nubwo ari umugambi umuntu bivuga ko ari mwiza cyane yego murakoze eh, muri rusange eh, murazi yuko leta y'u Burundi yaduteye akamu nk'abarundi tuba hanze kugira icyo dutereye mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane mu bisata bitandukanye harimo igisata cy'uburimyi n'ubworozi umugambi rero nashize imbere kandi ko ndakorera ko muri Samuels Hope mm-hmm. ni ibintu by'uburimyi n'ubworozi nkaba rero ubundi ko ndakora mu gisata noroye ingurube e, niho nkitangura sindagera kure ndamaze kugera ku ngurube amajana atanu zirenga hanyuma ndafise e, turaronsa umwimbo ukwiye abarundi bose bafungure umufuka uronke amafaranga hanyuma abantu bashore hanze ni uko tuzoba turi ko turarima kijyambere Eh, ntidushobora kugera ku ntambwe ishimishije tukirima kumwe twamye turima kera duteza rero kurima twisunze aho isi igeze n'ibihe amajambo make rero eh, barabitahura nk'ubu uye eh, tumaze gukorera mu ntara z'amabanda niyo turi turakora amakomini y'amabanda turi muri nyanzarake ejo eh, tuba turi muri rumonge hanyuma ryari turi bururi donke turi ko turakora tuduga nk'ubu uye mu ndwiza ni umugambi muremure rero twifuza ko uzomara imyaka n'iyindi kandi utazapfa usubiye inyuma kugira ngo urebye tubishike ko tugomba ko umuntu wese abyumva tubyumva kumwe agira icyo aterereye naho rero amahera twebwe twaka si amahera menshi ni amahera make cyane nk'uko nabikubwiye washaka n'utayafise mm. afise ikibanza turumvikana ingendo dufashanya kugira ngo iryo tongo ririmwe turabikugeye mm. kwama byinshi ni ukuvuga umunyagihugu we atanga amafaranga hamwe mukamurimira tuzobe dusigara tuvyikorera natwe nk'abahinga atawundi wundi muntu dukeneye imashini ipfuye tukamenya ingene tuyikora ingene tuyihindura ibintu byose bikenewe kugira ngo igume muri bone sante Mhm. amakumbure makumbure uburimyi n'ubworozi twavuze ko nibyo bubeshejweho n'abantu benshi atwara ibindi bisata eh, kumbura by'igihugu byo kwinjiza amafaranga menshi twavuga nka za ba mukerarugendo n'ibindi mbe mwebwe mu byo musanzwe mukora kugira igihugu gitere imbere ah, mwize ku gisata cy'uburimyi n'ubworozi gusa cyangwa hari ibindi bisata mwashize imbere kugira ko ku murundi aronka mikoro na leta yunganirwe mu bikorwa byayo eh, ibyo rero turiko turabikora ni kugira ngo tugaruke muri bya bisata nyene hari bisata bijana mhm. igisata cingenzi igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu cyo cy'uburinzi n'ubworozi n'ibindi ibyo birajana kuko ni bisata bigenda bikurikirana muri sangi rero turabona yuko ibyo bisata byose bise cyo bifasha n'icyo byotera mu buzima bw'igihugu mugabo nk'uko nakubwiye si ibyo gusa hari ibindi bisata bikomeye cyane gose ati kumengo mu iterambere turi ko tubona abantu gusumbya ishyirahamwe nuko navuze ishyirahamwe uca wumva ishyirahamwe kuko jewe nzi diaspora nk'abarundi bose baba hanze bari hamwe nivyo eh, nagomba kubwira yuko rero mu byo diaspora ikora kandi maze gukora no guhuza canke gukundisha abanyamahanga Burundi mm. no kubazana muri kino gihe kugira ngo bazane imitahe yabo akavuga ngo iradiyo y'isanganiro ni yiwe akayitirira mugabo ibyo ntibihindura ntacyo bihindura kuri radiyo y'isanganiro ntacyo bihindura kuri diaspora iyo umuntu yadutse akabyuka mu gatondo arota aba umuperezida wa diaspora ibyo ntacyo bihindura eh, ku bantu baba baratowe biciye mu mategeko ni ukuvuga rero twebwe muri diaspora eh, ntidufokasinga ku bantu biyitirira ibikorwa byacu cyangwa biyitirira inzego dufokasinga ku byo turi ko turakora nicyo dushoboye rero muri majambo make nta guterana amajambo kuri muri diaspora mhm. ndundi Uh, diaspora ndundi riko kivi abantu bose bariko barakora eh, umwe wese aherereye na rero ungarutse icerekana eh, ko diaspora ndundi ihagaze neza kandi ikirakora by'abari muri diaspora nk'abarundi birumvikana ni ibikorwa mhm. by'aba bazihari muri diaspora abarundi reka ndagwe nka Karolino biciye hafi mhm. eh mu minoti 3 tuce duha abarundi urakoze igituma ari ibikorwa bya diaspora no kuberiki umurundi ari mu mahanga mhm. reka mvuge mu Burundi umurundi ari mu Burundi canke akoze igikorwa ciza abariciwe mugacitirirwa igihugu barabikora harabo mperutse kumva bagumuka ngo bariko bariyamiriza ibikorwa ibinabiri biriya by'uburundi byaraheze ni ukuvuga ubu abarundi n'ubu utabyumva n'umusarumva yuko igihugu ategerezwa kugikunda no kugikorera mhm. ubwo tugarutse nari nahatanze akarorero k'ibihugu byo muri afurika hariya z'uburaruko gutyo uza usanga mbere eh, diaspora zabo zifasha no mu mahera leta ibikoresha mhm. ahari amadiyasipora hari eh, n'aho iwacu hariho eh, ubuyobozi bukuru bwa diaspora mhm, mhm. butwarirwa mu direkisiyo generale de la diyasipora butwarirwa mu shikiranganji mm. eh, bwa koperasi bw'uburyo Burundi nandi makungu mm. ahandi bararonse mbere n'ubushikiranganji ahenshi ugasanga uruhara kwa buri kuri arubona rwose mbega muri kazoza mwebwe muriko murabona cyangwa muri murabona intererano yanyu imbono yanyu nka kujya ibindi bihugu biriko birafasha ugasanga ibice bishika nka 215 kwijana by'amafaranga ibyo bihugu bikoresha ava mu barundi bari hanze ego e, e, rega twebwe twarabishitse ko e, e, ntibisigura ko birahagarara ariko wumve ko atari ikintu kica kiba ubu munsi ngo kubera kivuze ngo cyo gica kiba ni ukwitegura ni ukwigazanura umuntu akabandanya kugera ku musozo w'ikintu hama rero mu majambo make eh, ibyo wari uvuze yuko eh, ahandi babikora uku n'ahandi babikora uku natwe tugeze ahantu heza kandi ubu diaspora iritunganije neza eh, abarundi bari hanze turazinanye turatanga intererano amahera yo mu kigega arahari uburyo butangwa n'abarundi ku mwaka ku mwaka burahari kugira ngo bwiyubake bwongere bugire icyo bufashije mu iterambere ry'igihugu rero icyo uvuze imigabo n'imigambi n'amaproje menshi maremare ariko arakorwa kandi nibaza ko mu minsi muzobona aho icyo gikorwa kizoba kigeze reka rero nibutsa hari akagorane katonya kari kabaye mu buhinga bw'ibyuma aho mutari ko muradukurikira ariko ubu ndabona ko byamaze gufata intumbero rero n'akaryo n'akanya kugira namwe rero mugire icyo mushikirije nibyo ntitwosubire inyuma iminota ishika kuri itandatu mutatwumvise neza ariko twari tugaruka ku ruhara rw'abarundi bari hanze mu mu iterambere ry'igihugu Samuel Ndayiragije eh, asanzwe ahagarariye dikobu akaba na Sams hope n'ibindi niwe turi kumwe hano ariko hagati aho mwumvise ko yagiye aracishamo n'ibya diaspora kuko ni umuvugizi rero akanya ntigwanyu namwe kugira mugire icyo muterera alo ah murakoze ku mikaze amavume nareka mu nitwa David nkaba nakuye ndi yota muri Canada ego David sangwe ikaze ubundazi uratwumva neza nakari kagoranya ariko vyakunze ndabumva neza ndaramukije n'umutumire umuba wa Samuel mahoro cyane nyakubahwa ndaramukeza ku isabukuru nziza nziza cyane yabaye ku munsi w'ejo murakoze mm. ni ukuri byari bibereye ijisho jewe narabikurikiranye amasaha ashika nk'abiri mm-hmm. vyari bibereye ijisho cyane nagomba rero mbwire ko nk'uko gihugu nongere ndaramukeze ku bikorwa mbona bishimishije ariko arakora mu gihugu cyatwibarutse kubera bizokoresha abarundi bizotanga akazi ku barundi bizotanga serivisi ku barundi nyine kugira ngo abantu bashobore kurima abantu bashoboye kuronka aho barara ibyo byose ni ukuri ni ibyo gushima murakoze mm, mm. ah, ah, ah. duga yego cyane hanyuma rero jewe jewe mhm. akabazo akabazo nagoma mbaze uwo mwubahwa mm. nakagakurikira jewe eh, haraciye imyaka itari mike mba muri bino bihugu kandi namwe n'umuntu agerageza gukurikirana ibintu bijyanye na diaspora mhm. usibye yuko mu myaka iheze diaspora itaba nk'uko twaba mu masosiyasiyo asanzwe ahuza abarundi mu bihugu twabamo mm. Samuel aratubwira ko ari muri Dikobu mhm. eh akaba no muri diaspora akaba no muvugizi ariko ibikorwa ariko arakora yego navyo ni byiza biri eske ubwo ntiyoba akoresha icitwa diaspora kugira ngo ashike ku ntumbero ziwe mm. kumbure kubera hoba hariho nka nk'ubu urusho byaba bitanga kuba ukora ibintu witwa yuko uri muri urwo rwego rwa diaspora aho nshaka kuvuga cyane cyane bya eh, bindi bita bwa burusho batanga ku mashyirahamwe mm. ndabibaga ingene babyita neza neza mu kirundi ubwo niyo bari nko muri iyo mvo kubera iyo ariko aravuga kubumva amajambo neza bagatahura mhm. kenshi hari ijambo jewe na twebwe mm. iyo dukorera mu ishyirahamwe tuvuga ngo twebwe bwawe we yari arasigura ibintu ni jewe kandi koko niwe kubera n'ibintu byose yashyikirije yashyize muri ino minsi yanditse ku mazina yiwe ndabisubiremo ni byiza iterambere kuri twebwe abarundi igihugu cyacu kubera bije gufasha abarundi mu iterambere mu bikorwa by'iterambere mm-hmm. hanyuma rero mugabo iyo ariko arasigura ukumva aragaruka no kuri diaspora irongowe na eric mm-hmm. kumva aragaruka kuri diko mugabo iyo ariko arashikiriza ibintu nta na rimwe biza kuri ayo mazina nka cyane mbaza nti mbega ibikorwa nabyo bizokwitirirwa twebwe ni ukuvuga nk'abadiyasipora igikorwa gihuriwe ko na bose igikorwa kirimo mfatire muri rusange naho atandari mu bizoshika ngo babe bariko abarundi bose bari muri amerika ico kiriryari eske ari ico kiriko kirigwa ndibaza yantahuye ndi umuco kuri ico kintu murakoze mhm. hanyuma tuze turagaragaza gutahura no gutegera dushiramo gutandukanya ibyanje jewe n'itunga rusange kubera uko kudatandukanya ibintu byanje n'itunga rusange muri kazoza nivyo bishobora kuzana ingorane mm, reka kumbure aho nagiye mba mu mashiramwe iyo iryo tandukaniro ritahari birazana ingorane bigateba bikazana ingorane reka kumbure aca uh, duha umuco abahe namwe umuco yego atanga mm, umuco kuri icyo kintu hanyuma kinamufashe nk'intererano mm. kugira mu gifaransa babyita ngo konfisiyo cyangwa ngo imburogiriyo ntibize birazana ikintu cya konfisiyo biboneka yuko umenya ni ukwiheka inyuma ya asosiyasiyo y'ishyirahamwe kugira umuntu ashobore ku bintu byiza murakoze mm. nicyo ntabwo mpamvu kuri uno munsi ndabifuriza umunsi mwiza n'ikiganiro mm. cyiza murakoze murakoze david muri canada mu gisagara cya Ottawa akanyoni bwawe wumvise ko yakubajije ego urakoze reka namushimire ego ego ndamushimiye david muri canada ingene adukurikirana n'ingene yadukeje hanyuma reka cingira ko ndamwishyura eh, muri rusange eh, samuel ndayiragije eh, ni umuntu bwa mbere Mm-hmm. ariko Samuel ndayiragije kandi afite ibikorwa byiwe akora ku gatwe kiwe n'umuryango wiwe mm-hmm. eh, hanyuma byo eh, kuba umurongozi wa dikobu byo kuba umuvugizi wa diaspora ndundi ibyo ni ibindi biza byiyongera ku cyo Samuel yari asanzwe ari mm-hmm. eh, hanyuma ah, Samuel ndayiragije ibikorwa byiwe arabitandukanya cyane n'ibikorwa bya dikobu n'ibikorwa bya ah, diaspora david niba dukurikirana neza nk'ejo twari mu isabukuru dukunda uburundi isabukuru dukunda uburundi si samweri yari karavuga si samweri yari karakora ni dikobu ni igikorwa cyakozwe n'abarundi e, baba muri leta z'ubumwe za amerika bafatanije na rtnb ibyo birikwije e, hari n'ibindi bikorwa bikunda gukorwa hari nk'ubu turafite icyo bita dikobu tivi e, isanzwe iremesha ibiganiro muri leta z'ubumwe za amerika ku bumenyi n'ibindi ibyo si samweri ni dikobu mm. turafite umugambi mwunganire tuzokora ijyaho bukera twaba twabikoze buri mwaka ibyo ni dikobo si samweri byo kuronswa amazi kuko twihweje ngaha mu bihugu byo hanze amazi umuyaga nkuba eh, n'intuze eh, n'icyo twakwita igitoro naho tudashobora kugira kenshi iyo bibuze urabona yuko n'abantu haba eh, haba bagize ikibazo mwoba mutegekanya iki mu gihe dufise aba abarundi batari bake baba barize iby'ubuhinga mu by'umuyaga nkuba cyangwa mu by'ibintu byo kwiga amazi Mhm. kandi mu buryo bwo kuronka umuyaga nkuba dushobora kuronka mu buryo butandukanye si muri ijya nzira gusa dushobora kubwira Eh, yabivuze neza eh, yumvere ko ata konfiziyo ihari ahubwo eh, yaza kuvuga ati nta mvuga je jewe jewe jewe niho hari ikibazo ariko ko yavuze ko nahora yumva ngo jewe ngo natwebwe aho ni sawa mm. none rero bisigura yuko oh, ibyo nkora ndi umwe ku gatwe kanje nka samyozi hope ndabitandukanya hanyuma ngarutse ku byo dikobu imaze gukora nabyerekanye mhm. ngarutse ku byo diaspora imaze gukora nabivuze mhm. ariko yaciye agaruka ku kantu ati ubwo ntushobora kuba witwaza nk'izina rya diaspora ngo kugira uronke nk'uburusho umwe umwe okay na numvise iyo yashatse kuja eh, yashatse ku ah, urumva abarundi barafise ingorane y'umwikeko eh, cyane cyane eh, hano mu burundi mhm. n'abandi barundi baba hanze mugabo badahinduka erega ntibibaze ngo kujya hanze niko guhinduka umuntu ashobora kuba hanze imyaka myinshi muga ntahindura ibyiyumviro ntahindura ingendo ntabone ingene isi imeze n'ingene igenda kwama mu mwikeko kwama eh, kubona yuko umuntu wese ateye intambwe eh, kumbure eh, samwe ni uko uhora usanga nka kenshi binashoboka kuko dufate no mu bindi bisata ugasanga waratowe n'abenegihugu mm-hmm. mugabo urafite ibyo bijya bita ama exoneration mm-hmm. winjiza dufate nk'umuduga wemerewe ku mwaka itinjiza ugasanga hariho abikiki inyuma ya kijya kintu mm. kugira bashyitse ku ntumbero zabo kuri jewe rero si uko bimeze nagomba ndamusiguriye kandi hari n'amubwire yuko Eh, daboro eh, sinshobora kwitwaza Eh, nta na rimwe nkoresha ijambo diaspora mu nyungu zanje eh, nta na rimwe eh, nkoresha dikobu mu nyungu zanje ahubwo nagomana mubwire yuko umwanya munini n'ingufu nyinshi nkoresha ni kugira ngo nzamure nongere nshigikire ibyo bintu bibiri yaba dikobu yaba na diaspora mu kwivugira neza mu kwikorera neza kuyishigikira mu bikorwa byose bikorwa kugira ngo ikintu gitere intambwe cyateza gutera amakenga rafise na, na yahebe bishoboke kuko icyo yashatse kuvuga yashatse kuvuga yuko nk'ama grant ngomba ndamwereke nk'akarorero mu migambi yose ndiko ndakora eh, jewe nta mfashanyo eh, twarakoze ibintu byinshi cyane nk'abarundi baba muri amerika n'ubu biriko birakogwa kuri twebwe abarundi aha rero nkavuga ko akanavuga ngo twebwe mhm. eh, yumve ko ese inclusive mhm. abarundi twese turi muri amerika hari ibintu tumaze gukora kandi tumaze gushikako turiho mm. turafashanya rero ngomba kumubwira amajambo make yumve yuko muri amerika biriko birakogwa ahubwo yambaza ati muri canada muri mm. canada ati tuzoshika ryari ifatiye hamwe nka amerika y'amajyaruguru ah, ah, aho rero ntuba no mwumvise nabi ahubwo rero naca abahera aho nyine muri canada ndamukiza umutumire amahoro mm. amahoro ndetse yanje ni placide muri oranje Hmm? ni Placide muri Hollande duga kwijambo eh ni Placide muri Hollande mhm duga kwijambo eh na eh, kuba umutumire ndagenda kwibariza amamashini eh, plaside eh. Placide Placide ikiganiro ikiganiro nico bose hama sico kwishura eh, ivyo bita tete tete ngo akwishura nawe ubaza nawe akwishura muri rusangi iki twaragitanguye ntawe duha tubazi eh, raba raba n'umwanya yavuze ati ngo bivana n'imashini ukuntu imeze kumbure naho ikora nyuma y'igugwa ndengamubiri muha umwanya ntibivuge neza nakwereke eh, reka ndamufashe ah. sigaje iminota ine y'ikiganiro sigaje iminota ine sinca ndayigumiza kuri wewe reka yishyure ibindi bibazo we tomora ibibazo byawe mugabo uvuze ngo ubaze akwishyura ubaze akwishyura ngira ngo twoca turara hano kuko numvise umenga ushaka amadetaye menshi ibyo nabyo yabajije ikijyanye n'umuyaga nkuba n'amazi ego uh, ndamushimire ku kibazo cyiza yabajije uh, niyo turi ko turaja kandi abona yuko na leta y'uburundi yaravyijukiye iby'umuyaga nkuba murabona yuko hari ingomero ziriko zubakwa cyangwa zubatswe twarabibonye urabibona uriko uragenda kwibarabara urabona ko hari ibintu biriko birakogwa ariko uh, ikibazo cy'umuyaga nkuba nasanze ari ikibazo gikenewe kandi gisaba ingufu nyinshi hariho n'ikibazo cyamazi washaka naco nyine tubona umenga n'ikibazo mugabo ico cose nk'uko leta yatanguye kubikora ah, ikoranye na diaspora nk'uko mubizi nicyo gituma ubu tuvuga tuti umuntu wese ari hanze ariyandikisha nk'umunywanyi wa diaspora nyakuri hanyuma akavuga n'icyo akora kugira ngo eh, leta uvuze ngo diaspora nyakuri turabye ibyo twaciyemo abantu ntibaca biyumvira ibindi donc nshatse kuvuga amajambo make kuko hari umuntu yibaza ko kuba hanze gusa bikwiye ko kuko witwa kuri muri diaspora Eh, ntibikwiye ni nk'uko umuntu yomara iminsi atonda ku isengero akitwa ko ari umukirisi w'iyo mugatanditswe mu gitabo bize ibi bari mu mahanga bafite ubuhinga ubu n'ubu n'ubu turabakeneye ni ngombwa ngo ko bagiye mu mahanga bakiga bakaronka ubwo bumenyi nibagaruke batere mu iterambere ry'igihugu nkaca namubwira rero yuko eh, ni umugambi uri kurakogwa kandi watanguye kuva kera bariko baragerageza kumenya abarundi bose bari hanze ububasha bafise ibyo bashoboye n'ingere bobarondera kugira ngo baze gutera mu iterambere ry'igihugu nibaza ko ibyo rero tuzobishikako kandi aho uba barakweretse ko ibintu by'amacakubiri bidafite agaciro mu bintu by'iterambere ushobora kuba ahantu uri ukaguma ka gakengere n'akagaye ukaguma abona yuko ujya naka adakwiye gutwara cyangwa atogutwara e, kandi ahandi barakweretse yuko uburongozi n'ubutegetsi batabiharanira bose baharanira iterambere ntibakere ngo gutwara n'udatwara igihambaye ni uko yitaho ineza ya bose hanyuma umuntu agakora ibikorwa by'iterambere rw'urwego rwiwe n'iby'igihugu imana ibahezagire Naha duce turangiriza kino kiganiro reka nshimire abatwakuye yakoze David yatwakuye ari Ottawa muri Canada Kingsley yatwakuye ari Athene mu Bugiriki na Placide yatwakuye ari muri Hollande Samuel Ndayiragije ndagushimiye nawe kwitaba buno butumire mwakoze ndabashimiye ko mwatwimviriye ko Eh, n'igihe nk'iki tuzokwitaba ah,